C'est pas grave, vous hein. aurez demain. Nous, on n'a pas de travail. Non, n'a pas de travail. Si, l'administration faisait bien son travail, peut-être qu'on ne serait pas là. PAK politika bateratuaren laborantzako mendiko diru laguntzen beranta salatzeko horbildu dira ELB-ko irurogoi bat laborari astelean goizuntan dedete emaren egoitzara. Bertan egoitza okupatu dute, irailetik itzemandako diru laguntza da, garazi baigo ere muan, bosteun eta ama bost txaldetan ez dute ukana hori, eta bataz beste ama bost mila euro eskaz dira. Laura, irigaraia azkarateko laborariarekin mintzatu gira. Ebe ofizialki administrazioak erraiten du badituela informatika arazoak, hori mendiko laguntzen zat. Gero estakuruetan ere bada kontrolatua zirelarik, ardean erraiten dut be kontrolatuko zitugu, hori ara, deklaratzen duguna kontrolatua da, hortan ez du arazorik ikusten, baina kontrolatua ziren beh zure unki behar duzun hori eh, dilindan emaiten dute ere hilabete eh, zat. Eta ara, horiek dira, esta eta kuruak beti, horien uh, eh, guri duritzen zauku girela pixkat eh, beren eh, berba trezore arazoa konpontzeko belaborariak berantago hor da induko ditugula erraiten dugu, baina azkenean e, guk ez dugu hainbeste beha egoiten eta hor bizikiluzatzen da. Beraz hor erran okute uh, azken mesua, ez mendia baliatzen duten erran dute bai, bai uh, martxain amabostean lukanen duzie, baina martxaren amabosta oraintik urrunda. Behar ginituen laguntza, taik oino urrunago da, azkenean iraila urria, are azaruan unkia izan baziren e, pentsatzut ez mugituko, baina ojo, txail ez gita ez da deuskana, eta hori gaiten iten daukute martxaren ama Nola iten da, diru laguntza gabe azkenean, e, nola funtzionatzen duzue? Hor, egin dugu banaz beste, bat az beste, e, txalde horiek falta dutela ama mila bat euro. Beraz, e, zer egiten dute hor bat dituzte bazkak eta beste faktura batzu, abian dira, bankura galdegitera laguntza dirutzaren, dirutza horren ukaiteko. Baina e, horrek ere fresak baditu, eta azkenean Azkenean hori da alde batetik zor daukutena ez daukute maiten eta horrek arazoak sortzen dauzkigu. Eta arazoak ez bai, bai ahangurak ere. Eta gainera horren gatik joan behar da bankurat eta horrek beste arazo batzu sortzen ditu ere, beste fresa batzu gehitzen dira. Zer pagatu lezake laguntzak zuen eh, txaldean adibidez? Hor negua da eta eh, azkuntza txipietan hor dira fresak azkenean. Hor eh, negu bukaeran gira, hainitzek eh, etxeko zuainak eta janak dituzte, eta ara, negua bukatzen delarik, behar dira batzutan erosi gehigahiak eta horako gauzak. Kabalak hor dira gehien bahnetik bazkatzen, eta beraz kabalentzat diren fresak neguan dira gorenak. Eta gainera intzatola da azkenean, hainitzek ukan dituzte fres la lahazkenean eritasun behi bat zera baita, hori ere etzen pentsatua, joan den udan ez zuten pentsatuko hori eskasukaren zutera. Horrek denak egiten du, biziki zaila dela. Ejan duzu, bostuntama bostu bat etxalde garazi eremuan gehiago iltaike ere iparjaldean edo? Instalatu behiek eh, ez dute unki eh, behar zutena. Eh, Horrelege emanen deete, baina handeia mugiztu dute bigarren partearen saria eta gainera ez dira oraindik pagatuak, jaiten dute ara, pagatuko dugu bai, beti hori jaiten dute, pagatuko dugu, mena noiz ebe gero gubeagira. Eta instalatzen den batek ere nola den, nola den proiektua, me batzuk bere ala behar dute diru hori, kondatua dute diru hori, beren uh, eh, investizamen dutan, behaz, eh, behin kondatu duzularik, behar duzu hor, uh, eh, askifite, fe, ara, behaz, badira uh, gehiu ala gutio, kalteak badira etxaldeetan. Egan bezala etxaldeko iruak alde, joan dira elbeko laborariak, joan aintzin, egoitzako kadera guztiak kanpora atera dituzte, administrazioaren kadera utxa irudikatzeko.